في علاه إنه لقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نغوزangu katika إيمان بعد ya حميد الله تبارك وتعالى taala na kumtakia rehema na amani mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ninakuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman kwa mnasaba wa masiku tulionayo na mwezi tulionao mwezi wa Rabiul Awwal ndio mwezi ambao amezaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nimeona ni munasibu tukumbushane mahabbatu nabii sallallahu alayhi wasallam haqiqatu mahabbati nabii sallallahu alayhi wasallam ukweli wa kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndugu zangu katika iman inna a'zama ni'amillah hakika neema iliyokuwa kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiya al-'abda lil-imani ni Allah tabaraka wa taala kukupa taufiki akakuongoza ukawa ni miongoni mwa watu wanaomwamini Allah subhanahu wa taala lakini katika jumla ya neema za Allah subhanahu wa taala ni kule kukuchagua au kutuchagua mimi na wewe tukawa ni katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam tukawa ni katika umma wa mtume ambaye ndio khairul anbiya'i wal mursalin ndiye aliyekuwa bora kuliko mitume wote na sisi tukawa katika umma huu wa yule ambaye ni bora kuliko manabii na mitume wote ndugu zangu katika imani mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaana wa nahnu fi dhalamin damis ametujia au ametumwa katika umma huu katika wakati ambao umma ulikuwa katika giza umma ulikuwa haupo katika mwongozo fa akhadha bi aidina ila nuril iman mtume sallallahu alayhi wasallam akatushika mikono akatukokota kututoa katika giza akatuleta katika nuru ya iman akatuleta katika nuru ya kitabu na sunna tukamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mafundisho yake tukafahamu wajibu wetu na majukumu yetu upande wa Allah kupitia kitabu cha Allah na kupitia miongozo ya mtume sallallahu alayhi wasallam fahuwa rahmatul muhda kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo rehma iliyoletwa kwa umma huu Mtume sallallahu alayhi wasallama ndiyo mwongozo ulioletwa kwa umma huu. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha neema hii pale aliposema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim bila shaka amekujieni mtume laqad ja'akum rasulun min anfusikum amekujieni mtume ambaye anatokana na nyinyi ni mwanadamu mwenzenu mtume huyu Allah jalla wa ala anataja katika sifa zake azizun alayhi ma anitum yanamhuzunisha sana mtume sallallahu alayhi wasallama yale yanayokutaabisheni ndio pale tunapomuona Mtume sallallahu alayhi wasallama kana harisan ala hidayati ummati, alikuwa na pupa za hali ya juu katika kuongoka ummati wake. Kwa nini? Kwa sababu anapata tabu kwa yale ambayo ni mazito kwetu sisi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuiacha fursa ambayo anaweza akaitumia ili kutufikishia uongofu, isipokuwa aliitumia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema harisun alaikum ni mwenye pupa sana juu ya uongofu wenu bil mu'minina raufur rahim kwa waumini mtume huyu ni mpole na ni mwenye huruma watatajalla rahmatuhu wa rafatuhu bil umma na unadhihiri upole wake na huruma yake kwa umma dawa yake mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni dawa ambayo wito wake na kauli mbiu yake yassiru wala tuassiru bashiru wala tunafiru wafanyieni watu wepesi katika kuifahamu dini wabashirieni watu yaliyokuwa mazuri wala msiwakimbize hii ilikuwa ni kauli mbiu ya dawa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ibadallah inna محبه الرسول صلى الله عليه وسلم min شروط الايمان wakati tunazungumza mapenzi ya kweli ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallama kipimo kilichokuwa sahihi katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam yatakiwa tufahamu kwanza kwamba kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni sharti katika masharti ya imani hawezi kuwa mtu na iman kama hampendi mtume sallallahu alayhi wasallam hawezi kuwa mtu ni muumini wa kweli kama hampendi mtume sallallahu alayhi wasallama faqad rawa al-imam al-bukhari an anas ibn malik radiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين الإمام البخاري كاتيكا صحيحيك أمنكو حديث يا أنس بن مالك radhiyallahu an kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anataja na kutufahamisha kwamba imani ya mmoja wenu haiwezi kukamilika mpaka ampende mtume sallallahu alayhi wasallam sio mujarradi wa madai tu la hatta akuna ahabba ilay min nafsi kwanza ampende mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko anavyojipenda mwenyewe lakini ampende mtume sallallahu alayhi wasallam min walidihi kuliko anavyompenda mzazi wake wa waladihi na kuliko anavyowapenda watoto wake wannasi ajma'in lakini mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yastanguliwe na mapenzi ya yoyote baada ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala hivyo wakati tunabainisha na kuzungumzia haqiqatu mahabbati nabii sallallahu alayhi wasallam lazima ufahamu kwanza kumpenda mtume min shuruti iman ni katika masharti ya iman ndugu zangu katika iman kama anna mahabbatu nabii sallallahu alayhi wasallam sababun lihululi alihusuli halawati iman lakini pia ufahamu kwamba kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo sababu iliyokuwa kubwa ya kupata ladha ya imani ndugu zangu katika imani imani ina ladha wote tunaamini au tunadai tunaamini tunadai kwamba ni waumini lakini wallahi tunatofautiana katika levo za imani yetu tunatofautiana katika raha tunayoiona kwa imani zetu yuko mtu anaona raha kuwa muislamu bali anaona raha kuwa ni mfuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam lakini yuko mtu anaona tabu kuwa ni muislamu anaona tabu kuwa ni muumini bali wakati mwingine anata, anatafuta njia za kuficha imani yake anatafuta namna ikiwezekana asijulikane kama ni muislamu hii ni wazi kwamba imani zetu zinatofautiana kama alivyosema mtume sala sallama al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba fa'alaha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul al-adha 'anil tariq Kwa hiyo iman iko katika daraja tofauti tofauti, lakini kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, mapenzi yaliyokuwa ya kweli, ndugu zangu katika iman, sababun lihusuli halawati liman, ndiyo sababu pekee ya kupata ladha ya iman. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu al Muslim, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata iman asema mtume mambo matatu akiwa nayo mtu kwa sababu ya mambo hayo atapata ladha ya iman atapata raha ya iman wa dhakara awalaha akataja jambo la mwanzo kabisa asema mtume swalla sallam ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma awe mtu, mtu huyu ambaye anadai iman anataka ladha ya iman mapenzi ya kumpenda Allah na mtume wake yawe ndiyo mapenzi ya juu kuliko kitu chochote aya tuliyoanza nayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum walidai baadhi ya watu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kama tunavyodai leo hii kwamba tunampenda Allah, tunaipenda dini, tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni madai katika ndimi zetu, lakini kuna kipimo cha kupima kwamba kweli wewe unaupenda Uislamu, kweli wewe unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kweli wewe unampenda Allah au ni madai katika ulimi. Fajaa Allahu tabaraka wa taala biayatin yuqalu laha ayatul ikhtibar Allah akateremsha aya ambayo ni kipimo ni aya ya mtihani qul in kuntum tuhibbuna Allah sema uambie ewe Muhammad ikiwa kweli mnampenda Allah madai yenu ni ya kweli fattabiuni nifuateni kwa hiyo kipimo cha madai ya mtu kumpenda Allah ni namna gani anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni namna gani anazienzi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni namna gani anazithamini sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nifuateni, yuhibbukumullah na Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni makosa yenu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa kipimo anasema la yu'minu ahadukum hawezi kuwa na imani ya kweli mmoja wenu hata akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in hatokuwa na imani ya kweli mmoja wenu mpaka anipende yani ampende mtume sallallahu alaihi wasallama kuliko anavyoipenda nafsi yake kuliko anavyompenda mzazi wake na kuliko anavyompenda mwanaye lakini sababu ya kupata ladha ya iman vile vile ni kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ibadallah yaz'umu kathirun minna mahabbata Allah wa mahabbata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ni wengi miongoni mwetu tunadai kwamba tunampenda Allah tunadai kwamba tunampenda mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hal nahnu sadiqun je kweli sisi ni wa kweli katika madai yetu ni kweli tunampenda Allah lakini ni kweli tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam au ni madai katika ndimi zetu laqad dhakara alulama rahimahumullah ta'ala wanawazuoni wametaja mambo ambayo ni makais ni vipimo vya ukweli wa madai ya mtu kwamba anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam ukitaka kujua kwamba wewe unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli vitazame vipimo hivi viko vingi sana lakini kwa sababu ya muda katika hutuba yetu ya leo inshallah tataja viwili peke yake jipime hapo kwamba mimi ni katika wale wanaompenda mtume kikweli ndugu zangu katika imani katika jumla ya vipimo ambavyo wamevieleza wanawazuoni vinavyoonyesha ukweli wa madai ya mtu katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallama ndani ya moyo wake wakataja an yakuna faqdu ru'yatihi sallallahu alayhi wasallam ashaddu alaina min faqdi ayi shay'in fi dunya ukitaka kukitazama kipimo cha kweli cha mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika nafsi yako kule kutokupata fursa na bahati ya kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam liwe ni jambo ambalo linakuhuzunisha linakushughulisha linakupa tabu katika nafsi yako kuliko tabu na dhiki unayoipata kwa kukikosa kitu chochote katika maisha haya ya dunia kwa nini wanasema hivyo lianna ghayata ma yatamanna almuhib kwa sababu kubwa sana jambo ambalo ni kubwa analolitamani mwenye kupenda an yas'ada bi ru'yati mahbubihi ni kule kupata fursa ya kumuona yule anayempenda kubwa sana analolitamani mtu mwenye kupenda mapenzi ya kweli ni kupata fursa ya kumuona yule anayempenda ndugu zangu katika imani walikuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ambayo yajlibul hamma fi qulubihim linawapa tabu yanawapa dhiki yanawapa masikitiko na unyonge katika nafsi zao ni pale wanapofikiria kwamba iko siku watamkosa mtume sallallahu alaihi wasallam anapokaa akatazama mmoja wao anamuona mtume sallallahu alaihi wasallam wanafahamu thamani ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wakifikiria kwa sababu ni mwanadamu iko siku atakufa watamkosa lakini sio kufa peke yake akisha kufa mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa katika daraja za juu kabisa peponi maa nabiyin pamoja na manabii wengine wenzake na mitume wenzake mtu anapata tabu nitapata fursa tena ya kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam au la روى الإمام الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها ماما عائشة رضي الله تعالى عنها نسمى jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam lisikilize tukio hili yasikilize matamanio ya huyu sahaba amekuja mtu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah akamwambia ewe mtume wa Allah innaka ahabbu ilayya min nafsi asema wallahi ninakupenda ya rasulullah kuliko ninavyoipenda nafsi yangu na masahaba ni wakweli katika maneno yao innaka ahabbu ilayya min nafsi na kupenda ya rasulullah kuliko ninavyoipenda nafsi yangu wa ahabu ilayya min ahli wa waladi na ninakupenda ya rasulullah kuliko ninavyoipenda familia yangu mke wangu na watoto wangu wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruk wakati fulani ya rasulullah ninakuwa nyumbani kwangu ninakufikiria ninakukumbuka ninapokukumbuka fama asbir hatta atika ya rasulullah fa anzura ilayka nikikufikiria siwezi kuwa na uvumilivu mpaka nikutafute nikuone ya Rasulullah ndio nafsi yangu inapata utulivu haya kuishia hapo asema wa idha dhakartu mauti wa mautak na ninapofikiria kifo changu kwamba mimi nitakufa na wewe utakufa ya Rasulullah araftu annaka idha dakhalta aljanna ninafahamu kwamba ukifishwa ya rasulullah utaingia peponi na ukishaingia peponi rufi'ta ma'an nabiyyin utakuwa katika daraja za juu pamoja manabii na manabii wa indukhiltul janna na kama mimi Allah ataniingiza peponi kwa huruma zake khashitu alla araka ya rasulullah ninakuwa na wasiwasi kwamba siwezi kukuona tena ewe mtume wa Allah mtume sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alayhi hakupata jawabu la kumwambia huyu bwana akanyamaza mpaka alipoteremshiwa wahi Allah jalla wa ala anasema waman yutii llaha warrasul faulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma ujumbe kwa huyu bwana mbashirieni maneno yake Aya hii imeteremka hasa kwa huyu bwana lakini vile vile inamgusa kila mwenye mapenzi ya kweli kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio yale mapenzi ya kudai katika ndimi, hali ya kuwa tuko mbali na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa tuko mbali na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anambashiria huyu bwana min fawqi sab'i samawati. Wa man yuti'i Allah war rasul na yeyote atakayemtii Allah na mtume wake hiki ndio kipimo cha mapenzi ya kumpenda mtume taatullah wa taatur rasul wa man yuti Allah war rasul na yeyote atakayemtii Allah na mtume wake fa ulaika maa alladhina an'ama Allahu alayhim watu wa namna hii watakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafika hili ndio kundi zuri la kuwa nalo kwa hiyo mtu akisimama katika toa ya Allah akasimama katika toa ya mtume sallallahu alaihi wasallam na huu ndio ukweli wa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam basi ajibashirie atakuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tujalie katika hao atakuwa pamoja na mashuhada atakuwa pamoja na wajawema wa Allah subhanahu wa ta'ala aqulu ma sami'tum واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد عباد الله اني واجه الله حقيقه محبه النبي صلى الله عليه وسلم وكويلي وكمبيندم تومي صلى الله عليه وسلم unadhihirika katika kuzienzi na kuzinusuru sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam lakini tumetaja kipimo kimoja cha kuwa na shauku ya kukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam kipimo cha kuwa na shauku ya kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam pana tukio lingine ambalo tutahitimisha nalo hutuba yetu ya leo sahaba mwingine Rabi'a ibn Ka'bi al-Aslami radiyallahu anhu wa ardah sahaba huyu anasema kuntu abitu inda nabii sallallahu alaihi wasallam ilikuwa wakati fulani ninalala kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faatihi biwaduihi wa hajatihi ninafanya kumsaidia mtume sala sallam wakati mwingine namuandalia maji ya kushikia udhu wakati mwingine nipo kwa ajili ya kutekeleza mahitaji yake mtume sallallahu alaihi wasallam faqala li rasulullah siku moja mtume sallallahu alayhi wasallama ananambia sal ya rabia ewe rabia nieleze shida yako yoyote omba ombi lako unalolihitaji ya rabia amepata fursa mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia nieleze hitajio lako maana yake nitakuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala unahitaji nini angalia ghayatu ma yatamanna almuhibbun jambo ambalo ndiyo kilele cha mahitaji na kilele cha tamani na umnia ya wale waliompenda mtume sallallahu alaihi wasallam ukweli wa kumpenda faqultu ya rasulullah anasema nilimwambia ewe mtume wa Allah as'aluka murafaqataka fil janna ya rasulullah mimi naomba nipate fursa ya kuwa na wewe peponi ya rasulullah naomba uniombee kwa Allah anipe fursa tuwe pamoja peponi kwa sababu gani tuko pamoja hapa duniani napata raha kukuona ya Rasulullah lakini sijui baada ya maisha haya ya dunia je nitapata fursa ya kukuona ya Rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia aw ghaira dhalik je unaombi lingine tofauti na hili qala huwa dhaka ya Rasulullah ambia sihitaji lingine ya Rasulullah, ni hilo tu peke yake linanitosha. Nikipata fursa ya kuwa na wewe peponi, sihitaji kitu kingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, kama unalitaka hili la kuwa pamoja na mimi peponi, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud nisaidie kulifikia lengo lako hilo kwa wingi wa kusujudu maana yake shikamana na sala shikamana na sala faraid wanawafil shikamana na ibada za faradhi alizokufaradhishia Allah shikamana na ibada za sunna huu ndio ukweli wa kumpenda mtume sala salama hii ndiyo sababu ya msingi ya kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam zitazame hali zetu tulivyo na madai yetu ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam wakati fulani tunaweza tukawa tunadai kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam lakini tuko mbali kabisa na yale aliyotujia nayo mtume sallallahu alayhi wasallam lakini tukadai kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa tunafanya ghuluu ambayo inatuingiza wakati mwingine katika kumshirikisha Allah subhana tunapetuka mipaka katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallama ila darajati uluhia mpaka kumweka katika levo ambayo sio yake mtume sallallahu alaihi wasallam haya sio mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni kusimama katika yale aliyokuja nayo kwa hiyo katika muktadha mahabbatu rasuli sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa bima shara kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumtii katika maamrisho aliyotudia nayo na kujiweka mbali na yale aliyotukataza mtume sallallahu alayhi wasallam lakini kumwabudu Allah kwa mujibu wa mafundisho ya mtume sallallahu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 الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله